giroa sobera hona zen, bazen uh, ez dakit behar bada mila pertsona inguruan eta ba, besta zen, beraz buruan pixkat uh, ongi eh, gero gerota gehiago ongi zen eta bai haiek sartu dute gol bat am, ama gara ama bos minutu bukatu zin, eta gero ebe zaila zen baina ba, e, giro honekin ebe ona tenu eta gero be, bai bestatzen eta denek zen sartu dira kampuan, eh, kampuan eta ba, besta egin dugu. Ba, eh, Saint-Germain, normalki, be, baina ez dakigu, eh, behar, ba, ben, lik bat, lik bat nahi dugu, lik bat eh, ona.